ciferezza infrastructuro solvos problemoin post la pandemio. Ciferezza tecnico povas helpi en la realigo de novai sociai condutoi seque de la coronvirusa pandemio. Augi povas mildigi genoin, kiui exemple aperas pro socia distanzado. Tiel, Simplai sensoroi povas esti utilai, teni securezan distanzon ancaudum laboro, cae per varm bildai cameraoi, sen percepto de visagioi, enir controloi en la fervoia trafico, au ce publicai eventoi, estus fareblai. Antau condicioi estas ciam la infrastructuro. infrastrukturo tion urboi cae districtai administratioi devas ancora o privastigi. Tiam ancaula cun retigo cae autonoma veturado povus havi granda neficon. Se urbo collectas actualain informoin informo in pri trafico, pri construeioi, cae pri en aerigoi de urub gasoi, cae disponigas tion, sur platformo pri malferma datumoi tiam urbai au privatai firmaoi povus analize pri ugi datumoin cae sendi ilin la besone alla stireio de la veturilo au alla compufono kiel la automobila industrio Ancaula aviada industrio devas repensi sian negoz modelon la Monda Tegmenta Associo, IATOA, attendas por la tuta iaro 2012, mal crescon de vendo ciferoi de circa 300 miliardoi da euroi. La nombro de pro negozai voyagioi mal crescos, char heima officeio cae videoconferenzoi pruvigis taugai. Ancau la nombro de feri iagioi reductigios, char al multai homoi mancos la mono, cae char ofertoi por feriado estos limigitai. Por compensi la perdita in vendoin, tiam la aviadai entreprenoi, ciui gis nun orientigis, cefe lau la plei malalta preso, devos rememori pri qualito, cae devas antauenigis ian ciferezzan transformigion la tutta valor crea ceno, laulonge de la passagero, devas esti repensata, cae farigi pli persona. Novai conforto servoi, kiel valiso collectai servoi, povus ec esti. Tiu cele la aviadai entreprenoi devas coni sien clientoin pli bone. Ili devas scii pli, prities voyaggio, cae consum condutoi. Helpe de grand mesura applico de datumoi, cae de analisado de datumoi, eblos tailorado de offertoi, laula desiroi de la clientoi. Datumoi estos ancao por la aviada industrio, la fuelo de la estontezzo. Simila estas la situazio en la sectoro de ne moveblagioi en la tuta mondo entreprenestroi revisias ciu ili ancora obesonas sia in multe costain firmain nemoveblajoin, se la laborado en la heima officeio bone funccias. Encetoi inter mastrumistoi de nemoveblajoi concludigas che exemple nur en Germanio dudec procentoi de la officiae areoi baldao ne plus estos besonatai. Novai labor condicioi changes la bildon de la urbo. La cron virusa criso efficas ciel catalizilo de urbai evoluoi. La rilato de centro cae periferio changigas. Moveblezzo cae la directado de datum fluoi estas nove pensatai construajoi estonte devas esti planatai por crei suffice da spazio cae por povi labori cae vivi sen dangero por la sano. Tio signifos mal plida altegai domoi, mal plida mal vastai comerzai centroi, anstatau tio plida liberai areoi por mitingoi cae aliai comunicai rencontigioi anstatau parcum cae parcum domoi, povus ec esti verdeioi, cae treineioi.